انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام علیکم و الله و برکاته شنونده های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب احلا نشی دولة الإسلام صولي وادحري ملة الكفر وجمع العسكري وابعث الرعب سيولا واقلعي ما تبقى من فلول وانحري أي كفار ونكران كفار آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید؟ نه هرگز نه ما آرام نمیشینیم تا که حقایق را به گوش امت مظلوم و مسلمان نرسانیم توبه کنید قبل از اینکه به شما قدرت پیدا کنیم ای نوکران کفار به الله قسم وعده پیامبر ما صلی الله وسلم حق است که شرق و غرب زمین از آن امتش می باشد سعی مسلم کتاب الفتن و و سعر باب حلاب هذه الامه بعضهم ببعض حدیث من جزاره يقصد چلاش عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت ما شارقها وما مغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لمنها الصوبان رضي الله عنه رواية كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود يقينا كالله جل جلاله برائما من جمع کرد زمین را پس شرق غرب آن را و امت من میرسد عن جاي زمین كبرائما برای جمع نور الله فاخشوا دانياس ولو ككفار لا خشوا لا خشوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره اسلام نیستید معاشه دولت های کفری چرا دهان شما را بستن آیا رزق روزی ما مرگ زندگی ما به اختیار الله از وجل نیست چرا هجرت نمی کنید چرا هجرت ای علمای دلسوز امت شما بودید که با دعوتتان به مردم ذهنیت اخیده درست و خلافت را دادید حالا که خلافت قائم شده و شما ضرور وساوس الشيطان مانع هجرت شما شود آیا بیعت با خلافت به شما ضروری نیست آیا من شما را خبر کرده فکر کنید فکر کنید عظم القيد وخوض وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبر أحرق الأجساد شويا في اللغة منظرا لم يرتسم في منظري قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين يقام الدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغرور برجال أوفياء لا يهابنا الحروب أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب برجال أوفياء لا يهابنا الحروب صاغوا مجدا خالدا لا ليس يفنى أو يغيب يأتي الله مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء أمتي الله مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين فداء من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين فداء أهل بذل وعطايا أهل جود وإباء أمتي استبشري قد أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعا لربى المجد التلي أمتي فاستبشري قد أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعا لربى المجد التلي لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد النصرة قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين الدولة الإسلامية في العراق والشام قيام وحجات وحجات شنونده های مؤمن و مسلمان رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله کند که جور و صحتمند باشید مسلمانان گرامی باز هم شما را به برنامه قیام و حجت خوش آمدید میگم در این برنامه استاد مایل خراسانی و استاد حمزه خراسانی مهمان برنامه ماست خواستیم که در این برنامه راجع به فرق میان جمهوریت و خلافت موضوعی داشته باشیم که خلافت چیست خلافت چرا به وجود آمده و فرق میان نظام خلافت اسلامی و نظام های ساخته بشر چیست خب سوال اول متوجه استاد مایل خراسانی میکنیم استاد محترم جمهوریت چیست و انواع جمهوریت چند است در این باره برای شنونده ها معلومات بدهید الحمد لله وحده و الصلاة و علی رسول الله صلی الله علیه و اما بعد نظام جمهوریت نظام ساخته ساخته بشر است که با وحی الهی کدام ارتباطی ندارد و بنیانگذار از یکی از ارسطو و سقرات می باشد و این نظام به دو نوع می باشد نوع اول از جمهوری پارلمانی و نوع دوم جمهوری ریاستی در مجموع این نظام که از ساخته دست بشر است هیچ نوع تعلق به وحی الهی نداره و تمام صلاحیت ها و مسئولیت ها را به بشر واگذار ساخته در این نظام بر نظام الهی کدام جای جایگاهی وجود نداره اگرچه در بعض جایها امرای جمهوریت نام اسلامی را آوردیم فقط نام بوده و در او کدام محتوا و چیز دیگه وجود داشته نمی باشه مثل از اینکه مثلا ما بگیم جمهوری اسلامی آمریکا کسی را بله. قبول نمیکنه یا بگیم جمهوری اسلامی انگلیس کسی را قبول نمیکنه خب به خاطر غافل ساختن مسلمان یا باز جایا به نام کتیزی اضافه میکنن که جمهوری اسلامی مؤمنین بعدی را بفهمن که جمهوری اسلامی شده نمیتونه معنا و محتوای جمهوری که است با اسلام 100 فیصد در است در جمهوری آرا و نظر مردم مهم است و از نامش معلوم است که جمهور مردم یا جمهور افراد یک مملکت چه میخواد؟ اکثریت مردم چرا میخواه و اینمی را و قبول دارن و اینمی پیشان میار است اگر اکثریت مردم در یک جامعه کفر بخواه جمهوری که از اون مخالفت نداره ولی در اینجا مسلمان ها فکر میکنن که نظام جمهوری یک نظام جداست که مربوط به کفار میشه مثل نظام امریکا و غیره و غیره و نظام بله. جمهوری اسلامی نظام جداست که مربوط کشورهای اسلامی میشه در این بازی نخورن یا نظام کفری است فقط نام اسلام کتی از اضافه کردن دیگر از بله. اسلام در این کدام چیز باقی نیست و این یک شعار است و بیشتر از یک شعار چیز دیگه نیست همین نظام جمهوریت چرا ایجاد شد از اینکه بشر در طول تاریخ برای یک نظام و برای یک قانون یک چوکات ضرورت داشته بله. کفر هم برای ازی ضرورت داره اسلام هم برای ازی ضرورت داره وقتی که کفار دیدن که نظام اسلام که عبارت از خلافت است یا دولت اسلامی است برحال بوده و بوده و موجود بوده در جامعه و خود نمیخواستن که مطابق از این خدا یا بیان این نظام دولت اسلامی شامل شوند بنان یا خواستن که چیزی را جور کنن بدیل ازی چیزی را جور کنن بله. برای مقابله ازی باز اینا ارسطو و سقرات گرفتن کتابا نوشته کردن در باره و آثار مصاحبه و چیزا را ترتیب کردن که مردم چه میخوان مردم اینجا پیدا شد که اکثرت کفار یک نظام را میخوان که باز از نظام اسلامی صد فیصد مخالف باشه و یا با نظام اسلامی درگیر بودن و در گذشته از این نظام هایی بوده که بسیار نظام های کوچک بوده به شکل قبیلوی به شکل منطقوی و بسیار نظام های کوچک کوچک بوده یا خواستن که تحت شعار جمهوری کفر و اسلام نظام کفری و نظام اسلام یکی بسازن و تمام قوانین کفری بالا بالای از او حاکم بسازن به خاطر یا کوشش کنن گیره جور کنن و فرق بین نظام اسلامی و نظام کفری را از بین ببرن جزاک الله خیر استاد حمزه خراسانی در رابطه با سخنان استاد مایل خراسانی که مطرح نمودند شما چی نظر دارید الحمد لله وحده و صلاة و سلام علی آله خیر خلقی محمد و علی آله اصحابه سلام و احترامات خدا به شنونده های رادیو محترم خلافت و اعضای محترم مجلس اعلام میکنم برادر ما بسیار خوب فرمودن با هر حرفایی که جمهوریت یک نظام دست نشانده بشریت است و دارای دو نوع می باشند که جمهوریت پارلمانی و که عبارت از جمهوریت صدارتی یا ودگیش ریاستی که دوست رئیس جمهور می باشه و نظام صدارتی توسط صدارت یا صدر اعظم در می باشه در رأس نظام جمهوریت رئیس جمهور حاکم وقت بوده و تمام صلاحات مختص به رئیس جمهور می شود توسط رای مردم رای کشور مردم کشور وجایی تعیین میشن و بعد از انتخابات پارلمانی صدر اعظم تعیین میشه و تا حدود صلاحیت رئیس جمهور و صدر اعظم تقسیمات میشه که بعض صلاحیت مختص برای رئیس جمهور میشه و بعض صلاحیت مختص برای ازم میشم آمدیم سر ایجاد جمهوریت چرا ایجاد شد قبلا خلافت اسلامی که از آغاز بعثت رسول الله صلی الله علیه و ایجاد نظام که رسول الله صلی الله علیه و توسط احکام قرآن و سنت, سنت خود رسول الله صلی الله علیه و بر اساس وحی ایجاد شد حکومت حکومت اسلامی از اونجا ایجاد شد الا خلافت راشدین بنا خلافت اموی ها خلافت عثمانی ها که بعد از خلافت عثمانی ها کفار یک نو خواستن که مسلمان ها را منسجم بکنن و تحت سلطات خود قرار بدن باز یک نظام ایجاد کردن به نام نظام جمهوریت که در نظام خلافت اینا هیچ نوع تسلط نمی داشتن و نمی تانستن به او دسترسی داشته باشن یک نظام ایجاد کردن به نام نظام جمهوریت که تا تانسته باشن از این طریق مردم تحت سلطه و تحت کنترل خود داشته بوده باشه که نظام جمهوریت آغازگر یا بنیانگر از قسم که استاد محترم مایل اشاره کردن مصطفی کمال اتاترک که در کشور ترکیه اولین بار جمهوریت ایجاد کرد البته با بعد دساس یهود و نصارا دساس انگلیس بعد از او جمهوریت ایجاد شد و جمهوریت در بعضی ملکا آغاز به کار کرد که اولین ملک شما ملک ترکیه بود فعلا ما بعض ممالک تحت شعار جمهوری اسلامی دارن و جمهوریت مختلف دارن که مثلا یکی از مثالاش کشور افغانستان است مثلا کشور افغانستان میگن ما جمهوریت داریم در حالی که اینا ارکان که اینا دارن اونا مخالفت به دولت اسلامی یا به خلافت نظام خلافت اسلامی داشته میباشن مثلا در نظام خلافت اسلامی ما قوی قضای قوی گذاره که مقننه است او مختص به الله رب العالمین است که الله سبحانه و تعالی گذار است هیچ احد بشریت در کره زمین نمیتونه که قانون ایجاد کنه قانون ترتیب کنه قانون جور کنه ولی در نظام جمهوری که اینا جمهوری نهاد اسلامی گذاشتن اینا خودشان یکی از ارکان این نظام یا یکی از وظایف این نظام قوه مقننه است که اینا داره سیب قوه می باشه قوه مقننه قوه قضایه و قوه اجرا است بله. قوه قضایه قوه مقننه اینا قانون گذار است و بعد از او اینا در جمهوریت تحت جمهوریت یک قوی دیگه دارن که به نام قوه قضایه قوی قضایه تمام فیصله هاشون تمام فعالیت هاشون تحت چتر رئیس جمهور می باشد و به اساس و کدام قانون قضا به اساس فیصلهشان به اساس قانون ترتیب شده تنظیم شده یعنی خودشان که از طریق قانون قوه هم قوه مقننه می باشه اینا در اوجه ایره تطبیق و قوه دیگهش که اینا دارن به نام قوه اجرایه که تقریبا این قوه در تمام نظام می باشن و یکی از مثالاش مثلا ما میتونیم که هر بگیریم بخش اجرایش بگیریم بخش مالی و اقتصادش بگیریم بخش خدمات عامه یا عامه مناسب بگیریم جزاک الله خیره سوال متوجه استاد مایل است استاد محترم چون که در نظام های جمهوریت مشاهده میشه و برادر ما استاد حمزه خراسانی اشاره به نظام پارلمانی کردن یک نظام از به نام پارلمان از این آیت استدلال میکنن و هم هم شورا بینهم آیا واقعا ایشان قانون الله را برای خود تطبیق میکنن و یا قانون ساخته بشر جزاک الله خیر قسمی که از نامش معلوم است قوه مقننه است قوه مشاوره یا مشوره نیست این قوه قوه قانونگذار است این در نظام جمهوری یک رکن است و این به تمام جمهوری قانون جور میکنه قانون تهیه میکنه و قانون تایید میکنه این را ما گفته نمیتونیم مشوره خب مشوره در امور مستحب میشه یا خود در مقابل احکام الله قانون جور میکنن باز او چه رقم مشوره باشه چه قسم مشوره باشه کو بخیزه در مقابل قانون الله قانون جور کنه و ضمنا در این مجلس در او شورا که شورای که در قرآن ذکر شده و او شورای شورای می باشه که مردم نیک مردم اهل می باشه مردم صاحب علم و فهم و دراست می باشه در این شورا خو این دو وجود داره در این شورا, خو خلق پرچم کافر مسلمان رقم رقم مردم در وجود داره این ما چطور شورا بگیم و این مقایسه کنیم در مقابل شورای اسلامی این دی شورا زناست مثلا مثل شکریا بارکزه از در افغانستان و صفیه صدیقی و انارکلی هنریار است که هندو است در اصل هندو است و او ششتا در امر هم شورا هم خودتان فکر کنیم پرسان از شنونده ها میکنیم یا قضاوت کنند که یک هندو میتونه که در زیر حکم قرآن بخیزه یک فیصله را بکنه او در حالی که قرآن قبول ندارد چه قسم ما آیت استدلال کنیم و در بالای سر از نشته کنیم و بگیم که اینجا و هم شورا بینها بین این دو مسلمان چه رقم شورا باش؟ خب استاد حمزه خراسانی استاد مایل اشاره به ادیان و مذاهب کرد که در جمهوریت اینا متفق هستند و همچنان زنا هم در قوای مقننه وجود داره و قانونگذاری میکنن شما چی نظر دارین آیا امی ادیان و مذاهبی که متفق شدن و در قانون شورا جور میکنن و قانون تصویب میکنن آیا در اسلام همچنین قوانین وجود داره خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم تشکر واقعا سوال بسیار جالبی بود شما اول اگر دقیق شوین زمان که جمهوری و رئیس جمهور تعیین میشه و اساس چی تعیین میشه شما ببینید از اینجا حق بشریت تلف میشه زمان انتخابات آغاز میشه و رئیس جمهور به اساس انتخابات تعیین میشه قبل از اینکه تعیین شوه شما ببینین که تفاوت بین یک پودری و بین یک عالم یک بین یک مدرس هیچ شده نمیتونه به دلیل چی زمان که انتخابات میشه یک پودری که سن نظر به قانون خودشان که سن 18 سال پوره بکنه او هم میره رای میده او هم میخه زعیم خود تعیین میکنه و یک عالم که واقعا علم کرده وقت ضایع کرده تعلیم کرده تا که بتونه داینده مزدر خدمت باشه یک بنیانگذار در حکومت حکومت باشه یا میره در مجرای خدا میده تفاوت از اینجا آغاز میشه که هیچ تفاوت بین هیچ کسی قائل نیستن شما ببینید ما در اسلام کفار مختلف داره مثلا چهار نوع کافر است یکی کافر است که مستعمن است کافر است که اهل ذمه است کافر است که معاهد است و کافر است که حرب است زمانی که ما در اجتماع خلافت اسلامی چهار نوع کفر زندگی میکنن کفر واحد توسط امیر المومنین به او صلاحیت مخصوص داده میشه خاص داده میشه او حقی نداره که در نظام به قانون گذاری بکنه و به نظام کار بکنه اینا در حالی که نظام خود نظام جمهوری ماندن و در پارلمان میرن مثلا قسمی که استاد فرمودن هنارکلی و نریار شکریه بارگزه که والله اکبر از دین هیچ نمیفهمن مثلا فازیا کوفیس و سایر هم اینا هم با دو شادوش که اوجم که امر مرداشته در حال که در قدم اول در خلاف اسلام اینا کار کردن و جشتن با هم محرم و نامحرم خلط شدن فعالیت میکنن و بعد اینا قانون میگذارن مخالف حکم الله حکم رسولش قانون قانون رو تصحیح میکنن که قوه و وزارت عدلی اینا قانون جور میکنه بعد اینا قانون تصحیح میکنن و از وجه نشر میکنن بله. اینا کاملا مخالف حکم الله و رسول است اینا نامی گذاشتن و هم شعرا بین هم اینا تحریف کردن از این آیت قرآن عظیم الشان اینا نمیتونن هیچ وقت نمایندگی از مؤمنین و مسلمانان کنن جزاک الله خیر واقعا که نمیتونن که اینا از خود قانون تصویب کنن و قانون ایجاد کنن خب استاد محترم شما اگر برمو بگین که در رابطه به سخنان استاد حمزه خراسانی اینا هم یکم وضاحت دادن و گفتن که نمیتونه که یک زن یا یک کسی که دین و مذهب اسلامی نداشته باشه اینها در قوانینشان نوشته میگه که هیچ امور خلاف قانون الله نیست قضا دارن و قرآن و سنت هم میگه ما تطبیق میکنیم پس وقتی که اونجا قرآن و سنت تطبیق میکنن چطور میشه که اینا از خود قانون گذاری میکنن آیا این محض ادعاست که قرآن و سنت تطبیق میکنن و یا واقعا تطبیق میکنن محض ادعاسی غالبا که در ماده افتم قانون اساسی آمده که افغانستان بس شما سر قانون اساسی افغان سر افغانستان است که غالبا در ماده ماده هفتم قانون اساسی است یا در هر جایی که است که افغانستان به های بین الملل و منشور ملل متحد به اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام میگذاره ارج میگذاره و تعهد میسپاره که یارا در افغانستان عملی میکنه اینمی منشور ملل متحد و امو اعلامیه جهانی حقوق بشر صد فیصد با روحیه اسلام با قرآن و حدیث در تکر است این سه ماده ای که در قانون اساسی آمده که افغانستان کشور اسلامی است و قانون اسلامی می باشه یا محض شعار است وقتی که کشور اسلامی باشه در او کشور برای کفر حربی اجازت زندگی کردن می باشه در اسلام هم طور آمده یک لک یک نیم لک نیروی خارجی که تانگ توپ امنیت مسلمان ها را بگیره در تاریخی تکرار شده هیچ جایی چیزی تو چیزی را ما شما ندیدیم محض شعار است مردم گمراه ساختن است و فقط یا میخواین که کتی سه ماده که در قانون اساسی اول دوم سه آوردین دیگه در از او طرف در مجموع کلش قوانین کفری و اسلام یک دینی است که فیصدی را قبول ندارد. 99 فیصد اگر کفر باشه یک فیصد اسلام باشه هم قبول نداره اگر 99 فیصد اسلام باشه یک فیصد کفر که سرش تطبیق کنه و نظام اسلامی داخل کنه باز هم اسلامی گفته نمیشه و این مخالف با قرآن و حدیث است جزاکم الله خیر استادان گرامی از که در این برنامه دعوت ما را پذیرفتید و در رابطه به نظام های جمهوریت که نظام ساخته بشر است برای شنونده ها معلومات های را ارائه کردین که جمهوریت چیست و چند نوع جمهوریت است و فرق میان شورا و پارلمان چیست خب امید است که شنونده ها این برنامه را تا پایان تعقیب کرده باشند برنامه قیام و حاجت در همین جا به پایان می رسد تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گیریم شما را به الله عزوجل مسپاریم و ما را از دعایتان فراموش نکنید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته يسقى مما روى نجلو سيفا بعنه يسقى مما روى يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى جئنا جئنا جئنا جند جئنا سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جندا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله نردي نذلا تيه ما جت فحشا دنيا نردي نذلا تيه ما جت فحش الدنيا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا جئنا جئنا جئنا جندا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جندا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله طوبى لهما لبى يهوى حق الحقيا تبني سرحا يمنى يردي بغي الأعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يمنى يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يمنى يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يمنى يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يمنى يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يمنى يردي طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة گلهای گلهای خراسان خراسان آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیوی باشه که با که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ دعای نان خوردن، دعای از خستن، دعای کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گلهای خراسانند که در کوههای خشک جنگلهای پایان و آوازهای حیبتناک های سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و با دست دیگرشان شمشیر است اینجا بمباری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بم چیزا را مشنوی ترسی؟ نه الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند انشاءالله دلگفته های اطفال خراسان دوشنبه شبها از رادیو صدای خلافت تاریخ ما برگشتیم با جهاد و عزت برگشتیم با احکام قرآن و سنت و با نهج سلف و صالحین برگشتیم میخواهیم دفاترت را در عصر فتنه و فساد با عدالت الهی ممنوع سازیم پس ای تاریخ از عصر فساد محزون مباش از طغیان تاقیان و از های ظالمان محزون مباش محزون مباش ما برگشتیم و انشالله هر پارچه ورقت را با خونهای متحر خود رنگین می سازیم برگشتیم مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله عزوجل میسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته